50 languages. 38. 38. En taxi. En taxi. Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport tout droit, s'il vous plaît. Tout droit, s'il vous plaît. À droite, s'il vous plaît. À droite, s'il vous plaît. Prenez la première à gauche au coin, s'il vous plaît. Prenez la première à gauche au coin, s'il vous plaît. Je suis pressé. Je suis pressé. J'ai le temps. J'ai le temps. Allez plus lentement, s'il vous plaît. Allez plus lentement, s'il vous plaît. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Attendez un moment, s'il vous plaît. Attendez un moment, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. Donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. Je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. C'est bon. Gardez la monnaie. C'est bon. Gardez la monnaie. Conduisez-moi à cette adresse. Conduisez-moi à cette adresse. Conduisez-moi à cet hôtel. Conduisez-moi à cet hôtel. Conduisez-moi à la plage. Conduisez-moi à la plage.